Ընդունելություն Արցախի նախագահի նստավայրում։ Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարը Ֆրանսիայի գործընկերոջ հետ քննարկել է Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունները եւ Ղարաբաղյան հակամարտության հարցը։ Ադրբեջանը փորձում է Ղարաբաղյան հակամարտությունը ներկայացնել որպես աշխարհակահաղական կամ կրոնական հակամարտություն։ Հատուկ տակտիկական ուսումնավարություններ Քաշաթաղի շրջանում։ Ադրբեջանում հայատյացության դրսևորումներ կան ոչ միայն մանկական, այլև դպրոցական գրականության մեջ։ Ծանրամարտի Եվրոպայի չեմպիոն Հռիփ Սիմե Խոշուդյանը կրկին դուրս կգա մրցարթակ։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Այսօր տեղի ունեցել ազգային ժողովի 6-րդ նստաշրջանի վերջին նիստը։ Օրակարգում Արցախի 2018 թվականի բյուջեի նախագիծն էր։ Նիստին մասնակցել է կառավարությունը նախագահ Բակո Սահակյանի գլխավորությամբ։ Բելալալյանի ռեպորտաժը 2018 թվականի բյուջեի նախագիծը խորհրդարան է մտել նոյեմբերի 14-ին։ Անցած շաբաթների ընթացքում այն քննարկվել է մշտական հանձնաժողովների նիստերին։ Պատգամավորները հնարավորություն են ունեցել ներկայացնել իրենց առաջարկությունները երկրի գլխավոր ֆինանսական փաստաթղթի վերաբերյալ։ Այսօր այն ներկայացվել է ազգային ժողովի լիագումար նիստին խորհրդարանի վերջնական տեսակետը ստանալու համար։ Գալիք տարվա ֆինանսական փաստաթուղթը պատգամավորների առաջարկներով կատարված փոփոխություններով հանդերձ ներկայացրել է ֆինանսների նախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը վերջինս նշել է, որ ստացված առաջարկությունների մեծ մասը կրկնություն է եղել, մի մասը տեղ է գտել փաստաթղթում, որոնք գումարային առումով կազմել են 4.8 միլիարդ դրամ մասնավորապես։ Տնտեսական հարաբերություններ բաժնի տնտեսական զարգացման ծրագրեր ծախսային ծրագիրը ավելացել է 29.5 միլիոն դրամով Արցախյան տնտեսական ձեռբերումների մասին գովազդային եւ քարոզչական այլ աշխատանքների իրականացման համար։ Երկրորդը՝ կրթության բաժնում Պետական աջակցություն ՍՈՍԵ մանկապարտեզին ծրագիրը ավելացել է 21.9 միլիոն դրամով մանկապարտեզների աշխատավարձերին ուղղված ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով։ Նախատեսվել է նաև կրթական բարեփոխումների միջոցառումներ ծրագիրը 5 միլիոն դրամի չափով, որից 3 միլիոն դրամը կրթության բարեփոխումների իրականացման նպատակով ուսումնասիրությունների կատարման համար, իսկ 2 միլիոն դրամը կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների եւ դրանց ծնողների հոգիսոցիալական եւ ուսուցման փորձնական ծրագրի իրականացման համար 80 միլիոն դրամով ավելացել է սոցիալական պաշտպանության բաժնի ամենամսյա դրամական օգնություններ եւ ապարքեավճարներ ծրագիրը Մարտական խաչ առաջին եւ երկրորդ աստիճանի շքանշաններով ապարքեվատրված անձանց ընտանիքներին ամենամսյա դրամական օգնության տրամադրման համար։ Այստեղ ուզում եմ ավելացնել, որ կառավարությունը կքննարկի տվյալ ծրագրի շահառուների շրջանակը եւ կառավարության համապատասխան որոշման մեջ կկատարվեն փոփոխություններ նշված անձանց կատեգորիաների նախատեսելու վերաբերյալ Շահառուների շրջանակը կհստակեցվի հնդհացս կառավարության կողմից կրթական ծրագրերում 10 միլիոն դրամով ավելացել են դպրոցներում լաբորատորիաները վերազինելու համար։ Կառավարության կողմից ընդունված մնացած առաջարկությունները կիրականացվեն կապիտալ ներդրումների կամ այլ հիմնադրամների խողովակներով։ Այսքանը падգամավորների առաջարկությունների հիման վրա կատարված փոփոխությունները 2018 թվականի պետական բյուջեի նախագծում փոփոխություններ են տեղի ունեցել նաև կառավարության նախաձեռնությամբ։ Մասնավորապես ավելացված արժեքի հարկի գծը գործով կատարված փոփոխությամբ պետական բյուջեի հարկային եկամուտները ավելացել է 400 միլիոն դրամով եւ սահմանվել 45 միլիարդ դրամ։ 34.3 միլիոն դրամով ավելացել է Հայաստանի Հանրապետության կողմից տրամադրվող միջպետական վարկը եւ կազմել 51 միլիարդ 428.2 միլիոն դրամ։ Փոփոխություններ են կատարվել նաեւ պետական բյուջեի ծախսային մասում։ Կապիտալ ներդրումների ծրագիրը ավելացել է 1 միլիարդ դրամով եւ սահմանվել 14.2 միլիարդ դրամ, որը պայմանավորված է մշակութային եւ մարզական օբյեկտների, համայնքային կենտրոնների կառուցման, ճանապարհաշինության եւ շինանյութերի տրամադրման ուղղող ծախսերի ավելացման անհրաժեշտությամբ։ 94 միլիոն դրամով ավելացել է մշակույթի ոլորտին նողվող ծախսերը պայմանավորված Ստեփանակերտի երիտասարդության եւ մշակույթի պալատը անհրաժեշտ տեխնիկայով վերազինելու հարցով։ 5.3 միլիոն դրամով ավելացել է մարդու իրավունքի պաշտպանի գրասենյակի պահպանման ծախսը պայմանավորված գրասենյակում նոր հաստիքի ավելացմամբ եւ այսպես Արցախի 2018 թվականի պետական բյուջեն կունենա հետեւյալ տեսքը եկամուտների մասով 96 միլիարդ 428.2 միլիոն դրամ, ծախսերի մասով 101 միլիարդ 538.8 միլիոն դրամ եւ դեֆիցիտը 5 միլիարդ 110.6 միլիոն դրամ։ Այնուհետև պետական բյուջեի նախագծի վերաբերյալ իրենց տեսակետները հայտնեցին ազգային ժողովում ընդգրկված խումբ խմբակցությունները։ Վերածնունդ եւ շարժում 88-ը դեմ քվեարկեցին մույս 3 ժողովրդավարություն, դաշնակցություն եւ հայրենիք խմբակցությունները կողմ քվեարկեցին գալիք տարվա ֆինանսական փաստաթղթին։ Այնուհետև խումբ խմբակցությունների կողմից հնչեցրած տեսակետներին արձագանքեց պետնախարար Արայիկ Հարությունյանը այն ծրագրերը, որը մերժում է ոչ թե ֆինանսների կտրուկ բացակայության, այն երկարաժամկետ աշխատանք է պահանջում։ Բազմաթիվ ծրագրեր իրականացում են բարեգործական, ինչքան կառավարության ծրագրով, բյուջետային ծրագրով, ավելի և, արտաբյուջետային եւ բարեգործական։ Ընդհանուր առմամբ շատ հաջողված բյուջե ունենք, հուսադրող բյուջե ունենք։ Այն թույլ է տալու ապահովել պլանավորված համախառը ներքին արդյունքի աճը, իրականացնել այն բազմաթիվ ծրագրերը երկրի շենացման կառուցման ուղղությամբ եւ հնարավորություն է տալու երկարաժամկետ առումով նոր պրոյեկտների մասին մտածել ու սկիզբ դնել։ 28 կողմ 4 դեմ ձայների հարաբերակցությամբ բյուջեի նախագիծը ընդունվեց խորհրդարանի կողմից։ Այնուհետև 2018 թվականի երկրի գլխավոր փաստաթղթին գնահատական տվեց նախագահ Բակո Սահակյանը եւ վստահեցրեց. Բյուջեի նկատմամբ 2018 թվականին ցուցաբերվելու է անհրաժեշտ ֆինանսական կարգապահություն, նշված առաջադրանքները եւ աշխատանքները կատարվելու են ժամանակին եւ որակով։ Մենք կարևորել ենք մեր աշխատանքներում լրացուցիչ պատասխանատվության ցուցաբերման անհրաժեշտությունը եւ այսօր այդ համոզմունքը ես մեկ անգամ եւս հայտնում եմ, որ այդ պատասխանատվությունը եւ գիտակցությունը ցուցաբերվելու։ Մեր նախնական պայմանավորվածության համաձայն մենք ստեղծելու ենք նաեւ հնարավորություն, որպեսզի ազգային ժողովը մեր գործընկերները հնարավորություն ունենան այդ աշխատանքներին ծանոթանալու ընթացքում։ Այսօր ազգային ժողովի 6-րդ նստաշրջանի վերջին նիստի օրակարգը հակեցած էր տարբեր հարցերով։ Խորհրդարանն այսօր քվեարկեց Արաչինատյանի դատարանում դատավորի երկրորդ հապուր պաշտոնում երկու տեխնացուների համար։ Նոր համանadrության բանջերին համապատասխան առաջին անգամ ենք մենք բարձրագույն դատական խորհրդի նոր մասնագիտացված այդ հանձնախմբի կողմից տեխնացություններ քննարկում եւ դատավորներ հաստատում։ Տեխնացուներին ազգային ժողովի նշանակմանն է ներկայացրել դատական խորհրդի նախագահ Գայանե Գրիգորյանը։ Բարձրագույն պետական խորհուրդը 2017 թվականի դեկտեմբերի 19-ի որոշմամբ նպատակահարմար է գտել Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի նշանակման ներկայացնել հետևյալ տեխնացուների Նորայր Արաքելյան եւ Լուսինե Աղաբեկյան։ Նշված տեխնացուները իրենց մասնագիտական պատրաստումն անցել են Արդարադատության ակադեմիայում Հայաստանի Հանրապետության անհրաժեշտ փաստաթղթերի փաթեթը, որը նախատեսված է դատական օրենսգրքով եւ Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի աշխատակարգի 87-րդ հոդվածով ներկայացվել է ձեզ նախորոք։ Երկու տեխնացուների նշանակման համար խորհրդարանը միաձայն կողմ քվեարկեց։ Ազգային ժողովն այսօր գախնի քվեարկության բարոյապահության եւ սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի համար ընտրեց նոր նախագահ։ Նշենք, որ հանձնաժողովի գործող նախագահն էր Արամ Գրիգորյանը։ Հայրենիք խմբակցության կողմից առաջադրվեց մեկ տեխնացու Արարատ Օհանջանյանը։ Վերջինս էլ միաձայն ընտրվեց առողջապահության եւ սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ։ Խորհրդարանն այսօր քննարկեց ու հավանության արժանացրեց մի շարք օրինագծեր հարկային եւ արդարադատության ոլորտներից։ Բելալալայան այսօր Շարունակում ենք լրատվությունը։ Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը դեկտեմբերի 20-ին հանդիպում է ունեցել Արցախի Հանրապետության հաշվեկնիչ պալատի ներկայացուցիչների հետ գերատեսչության ղեկավար Էրնեստ Ավանեսյանի գլխավորությամբ։ Երկրի ղեկավարը շնորհավորել է ներկաներին կառույցի որպես արտաքին պետական հաշվեկնություն իրականացնող անկախ մարմնի 10-ամյա հոբելյանի կապակցությամբ մաղթել արդյունավետ աշխատանք եւ պետական բարձր պարգևներ հանձնել մի խումբ աշխատակիցների։ Բակոսյանը կարևորել է հաշվեկնիչ պալատի կողմից իրականացվող աշխատանքները, նշելով, որ դրանցից է նաև կախված պետական միջոցների նկատմամբ հսկողության արդյունավետ իրականացումը, հավելելով, որ այսուհետ էլ ամեն ինչ կարվի կառույցի բնականոն գործնեությունն ապահովելու եւ աշխատակիցների սոցիալ-կենցաղային պայմանները բարելավելու ուղղությամբ։ Հանդիպումից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցում Էրնեստ Ավանեսյանն ասաց, որ սեպտեմբեր ամսից ուժի մեջ է մտել հաշվեկնիչ պալատի մասին օրենքը, վերահսկողական գործառույթից անցնելով հաշվեկնիչ գործառույթի։ Դա ընդհանրում է մեթոդաբանության, ձեռնարկների թարմացում, ինչպես նաև մեծ ուշադրություն է դարձվելու մեր աշխատակիցների մասնագիտական կարողությունների շարունակական զարգացմանը, ինչը պլանավորում է իրականացնել, ինչպես մեր ներքին կարողությունների հաշվին, այնպես էլ այլ կառույցներում վերապատրաստելու միջոցով։ Նույն օրը նախագահ Բակո Սահակյանն ընդունել է բարերար Գրիգոր Գրիգորյանին։ Նախագահը երախտագիտություն է հայտնել բարերարին Արցախին մշտապես սատարելու եւ մեր երկրի զարգացման գործում ակտիվ մասնակցություն ունենալու համար։ Ինչպես ասաց Գրիգոր Գրիգորյանը, հանրապետության ղեկավարի հետ քննարկվել են Արցախում տարբեր ծրագրերի իրականացմանը վերաբերող հարցեր հերթական նվիրատվությունները նոր տարվա հետ կապված, որը 4-րդ անգամ է, արդեն կլինի շարունակական պլյուսներն իրենց իսկ ցանկությամբ տրամադրվել են կարի մեքենաներ, կզբաղվեն ուսուցումով իրենց մոտ։ Բացի դա կլինի եւ ամբողջ տարվա ընթացքում եւ մանկապարտեզներում եւ դպրոցներում։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Աշխատանքային այցով Փարիզում գտնվող Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հանդիպել է Ֆրանսիայի արտաքին գործերի պետքարտուղար Ժան Բատիստ Լեմուանի հետ։ Հանդիպման ընթացքում անդրադարձ է կատարվել հայ-ֆրանսիական առանձնաշնորհյալ հարաբերությունների օրակարգային հարցերի լայն շրջանակի։ Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարը զրուցակցին ներկայացրել է Ղարաբաղյան հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման ուղղությամբ Հայաստանի եւ ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների համատեղ ջանքերը։ Ադրբեջանը փորձում է Ղարաբաղյան հակամարտությունը ներկայացնել որպես աշխարհակահաղական կամ կրոնական հակամարտություն։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արմեն Աշոտյանը։ Պատկերացրեք, թե որքան վտանգավոր կլիներ, եթե Ղարաբաղյան հակամարտությունը դառնար կրոնական հակամարտություն, հաշվի առնելով ահաբեկչական իսլամական պետության վերելքը։ Պետք է կանխել նման թյուրըմբռնումը։ Շատ վտանգավոր կլիներ, եթե քաղաքագիրտ աշխարհը չխանգարի Իլհամ Ալիևին եւ թույլ տա այս հակամարտությունը ներկայացնել որպես կրոնական հակամարտություն, նշել է Աշոտյանը։ Նրա խոսքով Արցախում ապրող հազարավոր մարդիկ պետք է վայելեն ՄԱԿ-ի տրամադրած հիմնարար իրավունքները։ Դիակոնիա բարեգործական հիմնադրամն Արցախում բնակվող 5 եւ ավելի, ինչպես նաեւ մինչեւ 18 տարեկան հաշմանդամ երեխաներ ունեցող ընտանիքներին աջակցություն է ցուցաբերում։ Տնորեն Պարուր Ջամբազյանն ասել է, որ աջակցության կարգով վերոնշյալ խմբերում հաշվարված ընտանիքների համար Արցախ են բերել սնդամթերքի շուրջ 1000 արկ, յուրաքանչյուրը 16 կիլոգրամ քաշով։ Հիմնադրամի կողմից Հոլանդիայում կազմակերպված այս տարվա դրամահավաքի գումարներով փորձել ենք Արցախի կարիքավոր ընտանիքներին աջակցություն տրամադրել։ Մեր հիմնադրամն արդեն 29 տարի է Հայաստանին աջակցություն է ցուցաբերում։ Երկրորդ տարին է, ինչ ակցիային ներգրաված է նաև Արցախը, ասել է Պարուր Ջամբազյանը եւ հավելել, որ ցանկություն ունեն Արցախում իրականացնել նաև զարգացման ծրագրեր։ Շուշիի Մկրտիչ Խանդամիրյանի անվան Պետական դրամատիկական թատրոնի այս տարվա խաղացանկը բավականին հագեցած էր։ Այս մասին ասել է թատրոնի տնօրեն Աշխեն Հարությունյանը, նշելով, որ տարվա կտրվածքով Արցախում եւ Հայաստանում նախատեսված 50 տեխնիկային եւ դրամատիկական ներկայացման փոխարեն խաղացվել է 101-ը։ Ընթացիկ տարում Ամերիկայի հայկական ցանցի Լոս Անջելեսի մասնաճյուղի հետ համատեղ հետարքիր ծրագիր ենք նախաձեռնել, ըստ որի Արցախի սահմանամերձ 16 գյուղերում ներկայացումներ ենք ցուցադրել։ Դրանք այն գյուղերն են, որտեղ խորթային կարգերի փլուզումից հետո որևէ ներկայացում չի ցուցադրվել։ Համագործակցելով Պաշտպանության բանակի հետ, նաև զինվորների համար են կազմակերպում հայրենասիրական բովանդակությամբ թատերական ներկայացումներ նշել է Աշխեն Հարությունյանը։ Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության Քաշաթաղի շրջանային արտակարգ իրավիճակների բաժնի աշխատակիցներն իրականացրել են հատուկ տակտիկական ուսումնավարություններ։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Զոհրաբ Ռքոյանը։ Երևանի շրջանային արտակարգ իրավիճակների բաժնի Սրշեջ ֆրկարարական մասում ընկեց հեռախոսազանգ, հայտարարելով Բերդոր քաղաքում գտնվող բարձրահաս շենքերից մեկում բռնկված ծրբեհի մասին։ Սրշեջ ֆրկարարները տագնապով դուրս եկան Տեսներ հետախուզելով վառվող շենքի տարածքը, պարզեցին, որ մեկ մարդ մնացել է շենքում եւ նրան պետք է օգնություն։ Ծողին վարվող շենքի կտուրից ցած բերեցին պարանով իջեցնելով։ Այնուհետև ցուցաբերեցին առաջին օգնություն եւ տեղափոխեցին Իվանդանոց։ Ռդեհի մարման ընթացքում մրցեց սրկարարները ցաբերեցին իրենց ծմտությունը, արեստավարժությունը, կարողությունը։ Դրակը մարելուց հետո սրկարարները տեղում իրականացրեցին անհրաժեշտ մի շարք արժանքներ եւս։ Առավել վտանգավոր եւ դժվար վարժանք էր պարանի օգնությամբ պատով իջնելը։ Տեղաշինչման աշխատանքներին մասնակից բոլոր փրկարարները մասնակցեցին այս վարժանքի։ Ուսումնավարժանքի վերջում Խաշաթաղի շրջանային արտակարգ իրավիճակների բաժնի պետ փոխընտրապետ Տերոբ Մովսեսյանը ողջունել փրկարարներին, հայտնել շնորհակալություն ուսումնավարժանքին մասնակցելու, արհեստավարություն ցուցաբերելու համար մաղթեց ամփոփանց ծառայություն։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Ադրբեջանում հայատյացություն դրսևորումներ կան ոչ միայն մանկական եւ երիտասարդական գրականության մեջ, հեքիաթներում, բանաստեղծություններում, մանկական խաղերում, երեխաների համար ստեղծված կրթական եւ հանրամատչելի նյութերում, այնպես էլ դասագրքերում եւ մեթոդական ձեռնարկներում։ Այս մասին ասել է սոցիոլոգ Արմինե Ադիբեկյանը։ Նրա խոսքով հայատյացությունը եւ առհասարակ ալյատյացությունն ադրբեջանական գրականության մեջ ընդգրկված է բոլոր առարկաների, անկամ ռուսաց լեզվի գրքում։ Ադրբեջանում 4-րդ դասարանի երեխան բանաստեղծության մեջ արդեն կարդում է որ Ադրբեջանն ավելի երջանիկ կլիներ, եթե չլիներ Հայաստանը, ասել է նա։ Եվրամիությունը դեմ է Ադրբեջանի սև ցուցակում Եվրամիության падգամավորների հայտնվելու ցանկացած դեպքի։ Այս մասին ասել է Եվրամիություն Հայաստան խորհրդարանական համագործակցության հանձնաժողովի համանախագահ Սաջադ Քարիմը, ընդգծելով, որ յուրաքանչյուր այցի ժամանակ պետք է հստակեցվի падգամավորների կարգավիճակը։ Եվրախորհրդանի անդամներն ազատ են իրականացնել իրենց խորհրդանական գործունեությունը եւ օժանդակել ցանկացած սկզբունքի, որը կարևորում են։ Մենք դիմադրելու ենք մեր падգամավորների այդ ծեր ցուցակում հայտնվելու դեպքերին, սակայն սրան զուգահեռ պետք է հասկանալ հետևյալը։ Պետք է հստակեցնել, որ նրանք այնտեղ այցելում են պաշտոնապես Եվրամիության կամ Եվրախորհրդի անունից, այլ ոչ թե որպես մասնավոր անձ կամ անհատ падգամավոր, ասել է Սաջատ Քարիմը։ Մարզասերների համար Արարատ 73-ը նախկին ԽՍՀՄ երկրների այն թիմերից մեկն է, որի խաղերին ամենաշատ երկրպագուներ են այցելել վերջին 50 մրցաշրջանների ընթացքում։ Business Online պարբերականի կազմացանկում Երևանի Արարատն այս ցուցանիշով զբաղեցրել է 6-րդ հորիզոնականը։ Արարատի չեմպիոնական տարում 1973 թվականին թիմի 15 տնային խաղերում հանդիսականների թիվը կազմել է 56867 մարդ։ Ցանկում առաջին հորիզոնականը զբաղեցրել է Թբիլիսիի Դինամոն որի հաջախելիությունը 1977 թվականի մրցաշրջանի 15 տնային խաղերում կազմել է 68200 հանդիսական։ Կրկին մրցարթակ դուրս գալու անհագ ցանկություն ունեմ։ Ես ինքս ինձ եւ բոլորին կապացուցեմ, որ այս երկու տարում տեղի ունեցածը թյուրիմացություն էր։ Այս մասին ասել է ցանամարտի Եվրոպայի չեմպիոն Հրիփսիմե Խորշուդյանը։ Նշենք, որ նոյեմբերի 30-ին ցանրամարտի միջազգային ֆեդերացիան որոշել է կրճատել Հայաստանի ցանրամարտի հավաքականի որակազրկումը մինչև 2018 թվականի մայիս։ Այժմ լսեցեք հայտարարություն։ Արցախի հանրապետության աշխատանքի սոցիալական հարցերի եւ վերաբնակեցման նախարարությունը հայտնում է, որ Արցախի հանրապետության կառավարության համապատասխան որոշման համաձայն դեկտեմբերի 10-ի Արցախի հանրապետության պետական անկախության օրվա կապակցությամբ հատկացվում է միանվագ դրամական օգնություն հետեւյալ անձանց. հաշմանդամ զինծառայողներին 10000-ական դրամ, զոհված զինծառայողների ընտանիքների անդամներին 16000-ական դրամ, հայրենական մեծ պատերազմի հաշմանդամներին եւ նրանց հավասարեցված անձանց 16000-ական դրամ, հայրենական մեծ պատերազմի մասնակիցներին եւ նրանց հավասարեցված անձանց 13000-ական դրամ, հայրենական մեծ պատերազմում զոհվածների ընտանիքի անդամներին եւ նրանց հավասարեցված անձանց 11000-ական դրամ, ԽՍՀՄ մեդալակիրներին 11000-ական դրամ։ Դրամական օգնության վճարումները կիրականացվեն սույն թվականի դեկտեմբերի 21-ից Ստեփանակերտ քաղաքում եւ շրջաններում գործող Արցախ Post Փակ բաժնետիրական ընկերության բաժանմունքների կողմից ըստ քաղաքացիների հաշվառման բնակության վայրերի։ Դրամական օգնություն ստանալու համար անհրաժեշտ է ներկայանալ անձնագրով կամ անձը հաստատող այլ փաստաթղթով։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է անպամած եղանակ, ցերեկային ժամերին հնարավոր է անձրև։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 1-ից 4, ցերեկը 10-ից 15 աստիճան տաքություն։